Carmen Barradas estis urgvaia pianisto, educisto cae componistino nascita en Montevideo de humila familio. Si prenis la familia nomon de sia patrina Avino por subscribi sia in componajoin. Ene de la familio, ciu el la tri fratoi evoluigis sian artan senton lausia emo. Carmen per musico, Rafael per pentrajo, cae Antonio per poesio. Post aciri sian titolon quien pian instruisto, ce Uruguaya Conservatorio, Carmen Barradas, cae la tuta familio, voyagis al Hispanio, al cerciado de novai voioi en la artoi. Carmen iam componis cae comportis celcaen vercoin, ciuin si nomis duon cudrajoin. Intense vivante la culturan periodon de la dudecaiaroi en Europo, la fratoi esploris la sonan fonon de la gianjanta urba modernezzo rilate alla labora industria mondo. Lau atestoi, la fratoi cune elaboris laboris estetica in concepto ili disvolvis en siei proprae disciplinoi. Tiel, Carmen cae Rafael Barradas, laborante proxime cune, alvenis al quio ili nomis vibrismon. Tio estas la desiro capti la momenton cae esprimi santempe la tempopason sercio proxima alla musica influo i qui disvolvigis comence de la dudeca iarcento, sed sen aligi al iu el ili. Ene de la arta medio de Hispanio, ili estis estimatai, cae oni respectis ilin kiel membroin de la renoviga proceso en la artoe. Rafael pentris, cae Carmen componis, cae premieris quar in por piano, ciui estis tiam plinovigai. Citiui vercoi estas fabricado, ligno segeio, mecanica ateliero, cae Andalusio, la knabino en la blanca mantilo. La tiamai specialigintai criticistoi laudis la vercoin pro gia son volumeno cae la spezzo de textura construo. Ni neniam imagis tian grandan artiston, tiel rician nie vibroi, cun grandai oculoi por vidi da vivon, cae tiel volumena servo por compreni gin. de delicata cae spirita impresionismo y miniaturoi y la rafinitan guston de la américa artisto. presentita presentita verco de Carmen Barradas el stara sia uniquezo. Fabricación esta la verco kiu sintezas han pensado. sian creivon ca sian sentemon. La creemo de la momento estis marquita de audazzo de la decido fariton changioin ca rompijoin en formoi. En gi, si usas ton fascoin qui el novan elementon en la son climato. La productado surprisis Europa in criticistoin cae ci ricevis constantan applaudon. La partituro estas scribita en netradizia musica notazio. Gi postulas totalan sendependentzon de manoi flanque de la presentisto, car un umano ludas la blanca in clavoin, cae la alian la nigra in. En la vercoi, taller mecanico, cae aserradero, Carmen metis sonoriloin sur sia poinoin cae ene del acordado por atingi specialain effectoin. En Andalusio, la knabino cun la blanca mantilo, Carmen Barradas antauis sian tempon, char en citiu verco la pedalo ne devas esti liberigita dum gia plenumado. La pezzoi indicas la sercion de liberezzo de formoi. Ili ne estas ligitai al iu conata structuro, sed prefere la vercoi montras apartan construon quiu trascendas la usatan tiu tempe. Dec tri iaroin post ilia foresto, Carmen Barradas, cae la tuta familio revenis al Montevideo. Tie si daurigis sian musican productadon, alternante gin cun sia instrua agado. Si cesis componi en 1949, eble pro la indiferentezzo cae miscompreno de la arta cae cultura medio de siai santempuloi el sia savita compona corpuso, quiu amplexas circau cent quindec vergoin. Si estas autoro de avangardai vergoi por piano, chambra orchestro, gitaro, audiolono, cae piano. Carmen Barradas estis sen dube vera avangardo, autoro de granda originalezzo en sia constanta serciado de ricigio de la musica lingua.